Ezabuli yagabiri na munana okutaka nokusima ninkweta waitu mukama rwazi rwange utaigaliza matwi utaija okanyesiza nkashusha abagya sheoli ulira airakalie nshara yange ndiwo ninkutakira konjuna nimukize emikono Njorekeze atakatifu hawe na nababi abantu abakora kubi abali kuwa bataibabo akalimi karungi kyonka amutima rwangu rusha Obabona bonye kuonderana nebigiro byabo kandi nkokwo ebikorwa byabo ebibi biri Obabona bonye obatule ebigiro byabo ebyo bakozire obibarongolere akuba ebyo mukama akozire tibabifirewo naija kubaita talibagarura ruguru omukama asingizibwe oruo aulire okutaka kwange omukama niwe amani gange maranga bo yange niwe mutima gwange gwesiga kityo timburu abujuni no mutima gwange gushanduka muoyera musima omukama niwe mani gabantu be niwe bungiro burokora enkorwa majutaye waitu rokora abantu bawe tunga abantu bawe omugisha obe mushumba wabo obatware eira ilion